šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautalk.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je Islam. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski svijet, sveti dihad, bužihad, 2011.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 Tamo. Eh, molim Allah Subhanahu wa ta'ala da vas nagradi najljepšom nagradom što ste se odazvali i dali svoje učešće u ovoj aktivnosti naše braće ovdje u krajini. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nagradi organizatore. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da ujedine naše srca na istini. I izgleda da je konačno došlo vrijeme da na ovom seminaru progovorimo nešto i na temu seminara. Pa uz Allahovu pomoć ja ću se potruditi da onako kako sam vidio spomenem neke stvari koje sam spomenuo u Sarajevu, spomenuo u Zenici, da se podsjetimo na neke važne i bitne stvari u našem dinu. I to što sam tamo govorio ću ovdje iskoristiti kao uvod, a onda ćemo pokušati da na to dodamo još nekoliko važnih stvari i fajli uz Allahovu pomoć molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi učini spremnim ovosti saborom da saborite na ovom suncu, da vam srca budu otvorena za istinu, da dobro zapamtite ono što se govorilo, da istinu od ovoga prihvatite i slijedite, da ovo onima koji su željni istini prenesete, onima koji su iznajmili svoje uši, da im Allah subhanahu wa ta'ala uši začepi, da ih uputi, da se pokaju. Amin. Allah wa ta'ala molim da nas učvrsti i uputi, a nakon toga Draga braća, Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio ljude različitim. Pa je stvorio mu'mine i kafire. وَلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ stvorio je dvije osnovne kategorije ljudi, kafira i mu'mine. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio kaderom kakva priroda odnosa će biti između kafira i mu'mina. Kakav će, kakva će biti znači njegov odnos međusobni, Allah subhanahu wa ta'ala je to kaderom odredio inna al kafirina kanu lakum aduwan mubina vama su kafiri jasni neprijatelji, mubina. Mubin, jasni, otvoreni neprijatelji. Allah subhanahu wa ta'ala još Adama, alihi salatu wa salam, kada je sa njegovom ženom spustio iz dženneta na zemlju, odredio je kul nehbi po ba'du kum li ba'din adub, reče ili rekli smo siđite iz dženneta, jel tako, na zemlju, jedni drugima neprijatelji. Pa je to neprijateljstvo kaderom određeno kaderom određeno. A nešto što Allah smano tela kaderom odredi, niko ne može promijeniti i izmijeniti. Ovo neprijateljstvo je usmjereno bilo protiv svih vjerovjesnika i protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegove davi i njegove poslaničke misije, njegove sahaba i tabina i svi oni koji su poslije nosili ovu istinu. Protiv svih je onaj drugi tabor uvijek bio isti, je tako, biti u istom stanju i svom istom neprijateljstvu. Zato je sira Allahovog kostanika sallaha alaihi sallam ispunjena čime? Borbom, vojnim pohodima, tako, pobjedama. Sira Allahovog kostanika sallaha alaihi sallam, njegovih nasljednika, halifa, ashaba, isto tako njihov život, čime je bio ispunjen? Također borbom, pobjedama, porazima, iskušenjima, je li tako? Čitava istorija Islama, muslimari su uspješno se borili, je li tako? U onom prvom svom a, zanosu vjerskom, je li tako? A onda je slabost počela da nadire i ta slabost ometa već rano se primijetila i ona se ogleda u pojavi Džehm ibn Sapvana, a njegove sljedbenici u njegovoj ideji danas se zovu džehmije. Je tako? U pojavi kaderija, u pojavi murđija, već je umet počeo da gubi snagu, međusobne rasprave. Dolaze ljudi i preko kojih šeitan ubaci sumnjičavost u Allahu, vjeru, u šerijat, u jasne propise. Međutim, umet je još uvijek jak, snažan, odolijeva, bori se, opstoji. Sve do šestog stoljeća po Hiđi, kad su počeli krstaški ratovi, kad su muslimani i umet do te mjere bili poraženi da su krstaši uspjeli da, uzmu, da uđu u srce islamskog svijeta i da uzmu kuds i ovladaju njim. Pa onda sedmo stoljeće na istoku navala Mongola, pad Bagdada, tako, deseto stoljeće sve govori po hijđri, pad Andalusa, krstaši uspostavljaju crkveni sud, je tako, inkvizicioni sud za uh, tako, vještice, to jeste za muslimane, jer svako ko je na bilo koji način pokazao bilo šta i na bilo koji način se identifikao sa muslimanima sa islamom, bio bi spaljivan na lomači i tako dalje. Ummet se poslije toga opet oporavljao, slabio, ali je ta, ta znači, e, slabost stalno se intenzivno povećavala, je jel tako? I sve što je vrijeme više prolazilo, ummet je sve više hvatala, jel tako, vehn, slabost. Iako se, znači, po nekim drugim uh, mjerilima moglo govoriti da se islam širi, da više ima broja, međutim, snaga, ona osnovna snaga, imanska snaga je slabila. A neprijateljstvo je i dalje vladalo, je li tako? Allah subhanahu wa ta'ala o tim neprijateljstva prijašnjim govori. I Rasul sallallahu alaihi sallam je sam svojim ashabima o tim prijašnjim neprijateljstvima govorio. I Allah subhanahu wa ta'ala govori Rasul sallallahu alaihi sallam zašto se govori o tim prijašnjim iskustvima vjerovjesnika i naroda, vjernika i nevjernika. Zašto se govori? وَكُلَّنْ نَكُسَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسَلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ sve što ti pričamo o ovim, je tako, vjerovjetnicima prije tebe, to je da ti ne bi li ti se učvrstilo tvoje srce. Pa zato Resul sallallahu alaihi sallam, kad mu se žali Habab ibn al-Arat, radijallahu an, na patnje, kaže Resul sallallahu alaihi sallam, šta mu odgovara? Spominjom, bili su ljudi prije vas, koji su šta? Iskušavani tako, tako i tako, polovljeni testerom, i njihove polovice bi padale na stranu od toga, ne bi odvoratilo od Allahove vjeri kidano je njihovo, njihova koža i meso i mišići odvajane od njihovih kosti u kukama, ali to ne bi odvratilo do lahove vjere. Zašto ovo Resul Salah Ali se ne spomni? Da učvrsti Habab ibn Arata, da se učvrsti. Zašto mi govorimo o ovoj istoriji, čime je ispunjena? Danas ne samo da se učvrstimo, nego da se orijentišemo. Danas ljudi misle da je istorija, ili ne misle, ne zna šta misle, nego misle da sad se može uspostaviti nekakav mir i mostovi ljubavi, saradnje sa onima koje je Allah svanao ta'ala kaderom odredio da budu neprijatelji vjernika. Znači, Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala ispunio govorom i objašnjenjem o tom neprijateljstvu. Sva istorija je ispunjena tim neprijateljstvom. Međutim, danas ima potrebe to sve analizirati ponovo podvlačiti zato što su mnogi ljudi pored svega toga u zabludi i misli da da taj odnos treba da bude prijateljstvo. Ovo neprijateljstvo nevjernika kulminiralo je onda kad su nevjernici osjetili da je umet toliko slab i da će njegova odbrana biti toliko slaba da se zapravo u velikom dijelu čak neće ni pružati otpor, pa su u zadnjih 200 godina uspjeli, odnosno prije ova puna za dva stoljeća, uspjeli su vojno poraziti skoro cijeli umet. I uspostaviti vojnu kontrolu nad čitavom teritorijom islamskog svijeta, skoro čitavog islamskog svijeta. Zamislite to. Da neko zamisli, da nekome naumpadne, da pokuša vojno ovladati teritorijom muslimana, koja se proteže od Indonezije do Maroka, preko tri kontinenta, i da u tome uspije. E sad zamislite kakva je to slabost. Kako je to rasulo, kako je to stanje bio. Ovoga puta nevjernici se nisu zadovoljili samo vojnim uspjehom, nego su onda vidjeli i izanalizirali, jel tako, da treba i da urade nešto više od toga, više od vojnog uspjeha, a to je da unište bilo kakvu pomisao, bilo kakvu želju, bilo koga i da sasijeku bilo kakvu mogućnost, bilo koga da ponovo pokrene odbranu, da ponovo pokrene odbranu i borbu. Svatate? I onda su nevjernici izanalizirali na sljedeći način i rekli moramo uništiti izvore snagi ovog ummeta. Pa su onda izdefinicali da je najvažniji izvor te snage čovjek muslima. Prvo njega treba uništiti. Pa kako će ga uništiti? Uništit će ga tako što će orientalisti izmišljati razne šubhe u pogledu islama i islamskih propisa. Zatim u pogledu Kur'ana, u pogledu sunneta Allahov poslanika sallaha resalne. Zatim će na razne metode i načine pokušati da među muslimanima se raširi uživanje alkohola, opojnih pića, droga, da se među muslimanima proširi zinalog, da se među muslimanima proširi pohlepa za dunjalkom, za užicima, krađa, nesigurnost i tako dalje. Na taj način, šta se dešava? Muslimani koji ogreznu u grijesima, ali tako, oni više i nemaju nade i ne razmišljaju više ni o čem. Osim o svojim strastima i o načinu kako da se preživi i kako dok je živ, za što više tih strasti sebi udovolji i ovi ljudi postaju lahak plijen svakome ko želi njima da manipuliši. Druga stvar koja je izvor snage ummeta jesu njihova prirodna bogatstva i imeci. Također to treba uništiti i tim ovladati, treba to opljačkati. Pa su i to uspjeli, uvlačeći veliki broj ljudi u kamatne poslove, a onda će njihove, njihova prirodna bogatstva biti zalog za te dugove i dugoročno vraćanje kamatnih dugova. Među muslimanima će se, nakon što su se odali strastima, lahko izazvati razilaženja, nemiri, jel tako, međusobni sukovi, onda će se objema strana prodavati staro oružje po vrlo visokim cijenama, a onda će zalog zato opet biti njihova prirodna bogatstva koja će onda, jel tako, nevjernici decenijima poslije toga izrabljivati, iskoristavati i tako, znači, će muslimani ostati bez te ekonomske osnove za te snage koja je vrlo bitan faktor, jel tako, ekonomske snage. I na razne druge načine, nije tema, ali da napomenemo. I treća stvar, znači, šta je izvor snage ummeta da se uništi jedinstvo muslimana. A jedinstvo muslimana, ako se ostvari ova prva tačka, je tako? Onda jedinstvo muslimana je već prošlost. Ako se ljudi udalje od Allaha subhanahu wa ta'ala svojim grijesima, Allah subhanahu wa ta'ala automatski šta će stvoriti? Među njima šta će stvoriti? Njihovu međusobnu mržnju, nepovjerenje, nepovjerenje. Tako. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا da je tvoj gospodar htio učinio bi ljude jednim ummetom. To znači da nije htio. Da je htio, znači da nije da Allah subhanahu wa ta'ala nije htio da učini ljude sve pripadnicima jednog ummeta, svi vjernici da budu. Illa man rahima rabbuk. Osim onih kojima se tvoj gospodar smi, smiluje. Je tako? A ko su ti kojima će se tvoj gospodar smilovat? To su oni koji se Allahu subhanahu wa ta'ala približavaju. To nisu neki kafanđi i drogeraši. I nisu neki bankari, jel tako, koji posluju sa, sa kamatom. Tima takvima Allah subhanahu wa ta'ala objavio rad. I na njih se srdi, tu nema milost. Od sa takvog društva je milost Allah subhanahu wa ta'ala uzdignuta i onda slijedi, jel tako, nejedinstvo i razdor. I ovdje se otkriva jedna jedna stvar koja nas tišti, mnogi od nas vape, je jel tako, za nekim jedinstvom kojeg nema, jel tako, sa nekima. Vape za tim jedinstvom, a u stvari nikako da shvate da je uzrok tog nejedinstva u stvari su grijesi, naši grijesi i njihovi grijesi, jel tako. S druge strane, kad vidiš jednu skupinu da su jedinstveni, to je dokaz da je nad njima ili da se na njih spušta Allah subhanahu wa ta'ala milost. I to je obilježje Allahove subhanahu wa ta'ala milost. Kad vidiš jednu veliku skupinu ljudi, okupili se, vole se, imaju međusobno povjerenje, to je ibret danas. Gdje su ti danas? Tako? Gdje ćemo ih okupiti? Na čemu su okupljeni, jel tako? Međutim, danas se to čak i od strane onih koji poznaju ili uče šerijat i misli da znaju šerijat, kad vide skupinu jedinstvenu, jel tako, ili da se, da se jedna skupina složila oko jednog čovjeka da im bude imam, jel tako? Onda to nazivaju ružnim imenima i kažu to je jedno jednoumlje, to je slijepo slijedjenje, to je... Ružnim imenima nazivaju ono što je u šarijatu obilježje, što, što mi na osnovu kranske ajta vidimo obilježje to, da je to obilježje jedne skupine nad koje se spušta Allahova spanova tana, milost. Pa Allah spanova tana kad ukloni to svoje milost slijedi rasu, Rasulo. A nevjernicima je stalo da muslimani budu nejedinstveni i da nemaju ništa zajedničkog, ni zajedničkog džemata, ni zajedničke snage, ništa zajedničkog. Taguti inače ne žele nikakvo jedinstvo, ni po kojoj osnovi. Žele svakog pojedinca pojedinačno da porabe sebi. Zato ćete vidjeti u tagutskim nevjerničkim zemljama da čovjek nema ni oca, ni sina, ni brata, ni žene. Nikog nema što god ga zadesi, on se nema kome obratiti. A tako? Čak što više, svi ovi oko njega će što, za najmanju sitnicu nazvat 1, 2, 2 i a tako, tužit ga. Sin će nazvat policiju protiv bave. A tako, žena protiv muža. Šta je ovo? Znači, njihov zaštitnik i njihov pomagač i onaj kome se one obraćaju, ko je? Tabut, oni nemaju nikog osim taguta, samo njega ima. A tagut to hoće. Jer tek onda ih je poro, porobio. Tek onda ih je porobio i počinio. A Allah spano teala hoće da ljudi budu slobodni. Allah spano teala hoće da ljudi budu slobodni. A da budu Allahovi robovi. I da imaju Allaha za zaštitnika, i da imaju vjernike za zaštitnika, da imaju džemat za zaštitnika, da imaju svoje porodice u islamu na za svi jedni drugima prijatelji, prijatelji i zaštitnici. Tu Allah svano s.w.t. hoće, a evo što ta guti, hoće. I to na jedinstvo je svakako oduzelo snagu ometa. Posijano je na jedinstvo po osnovi plemenski, rasni, nacionalni, lokalni, državni i dražni drugih osnova. Tako da onaj koji je svjestan danas i želi da da se umet vrati sebi i svoj ponos da vrati, nema nikakve mogućnosti. Ne može zbog izmišljenih granica nigdje maknuti, tako, do drugih muslimana svoju riječ ne može dostaviti. I meci su opljaškani sve pod tuđom, tako, čizmom, šubhe su ljudima ubačene, ne može više, je tako teško, sad, sad treba ljude ubjeđivati u istinistost poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi sallam, skroz je stvar vraćena, je tako, na sami, sami prapočetak. Ovo je situacija. Kad su uspjeli, ili kad analiziramo šta su uradili, znači, udarili su na ono što je izvor snage kod muslimana. Međutim, postavlja se pitanje, a kako su uspjeli to ostvariti? I ovo je ključno pitanje vezano za tegu naš izbor je islam. Kako su uspjeli nevjernici to ostvariti? Kako? Koji je ključni potez njihov bio, koji su ovoga puta učinili, a nisu prije, ni u krstaškim ratovima, ni mongoli koji su imali svoj jasik, svoj zakonik, je li tako? Nisu to uradili sa muslimanima. Šta su uradili ovi zadnji? Oni su braća došli i muslimanima zabranili da su, sude po Allahovom zakonu šarijat, a nametnuli im svoje zakone. Jer ne bi mogli ljudima ubacivati sumnju u Allahovu vjeru ako vlada šari, šarijat. Jer je to riddet. A najstrožnije kazne su za riddet. Ne bi mogli ljud, među ljudima širiti pijarstvo i alkohol i tako dalje ako vlada šerijat. Ne bi mogli među muslimanima širiti zinalu kako vlada šerijat. Pa su onda šta vidjeli da je to centralna stvar. I onda su na to nasrnuli, jel tako, i uklonili, zabranili šerijat i postavili svoje zakone po kojima je sve ovo dozvoljeno raditi. Jel tako? sve ovo što su htjeli da uradi sa muslimana, oni su ozakonili. Jeste mi razumio, braći? Ja bih volio da, da se braća skoncentrišu, jer ovo treba da se prati malo da bi vi to razumeli, jel tako? Pa smo rekli prvo da su uništili izvore snage umeta, ali kako to uspješe? Tako što su udarali u ono što je garant da će se sačuvati muslimani ono što je garant da će se sačuvati umet i opstat. Ono što garantuje svakom pojedincu da će se sačuvati i ono što garantuje umetu kao cijelini da će ostati sačuvati. Ono što je garant da će sačuvati jedinstvo muslimana, a to je njihov zakon, šarijat. Allahov zakon. Kad su taj zakon zabranili, uklonili, nametnuli svoje zakone, onda su otvorili vrata za sve ovo ostalo, onda nije bilo protuzakonito ni da se pije, ni da se zinaloči, a tako, ni da se ubacuju sumnje u Allahu vjeru, šubhe da se šire razne, da se oživljavaju stari, jel tako, medzebi zalutali sekti, da se na razne račine ljudi zavode, odvode sa pravog puta. Nije bilo onda, znači, teško muslimane nagovoriti da posluju kamatom, da žude za dunjalukom, pa da im onda Allah svano tjela oduzme i dunjaluk i ahiret. E, to je ta centralna stvar. Allahov zakon šarijat. Ovdje je posebno ističeno, jer taj Allahov zakon šarijat, on je, kako vidite, braćo, bio garant. Allah svano tjela ga je propisao za to da čuva, da bude garant da ummet se sačuva da se umet sačuva. Da sačuva svoje jedinstvo. Da sačuva, da ljudi sačuvaju. Da se ljudi sačuvaju, da se njihova snaga sačuva, da se njihovi imeci sačuvaju. Pa je ovaj, ovaj šarijat Allah subhanahu ta'ala propisao da se muslimanima sačuva i dunjalog i, i ahiret. Pa kad su to uradili, braći, onda su trebali samo da preduzim još jedan korak i poslije toga mogu slobodno pokupiti svoje trupe i otići. Koji je to sljedeći korak? Da onda od samih tih ljudi muslimana uzmu njihove sinove i poduče ih tom zakonu i tom zakonodavstvu, njihovom kafirskom, nevjerničkom, zulomčarskom i da njih ostave da oni onda te zakone dalje kreiraju, donose, a tako, mijenjaju, usaglašavaju i tako dalje. I onda se povukli sa svojim trupama. I više trupe nisu važne. Zašto? Zato što na taj način nevjernici i dan danas upravljaju čitavim islamskim svijetom. Na koji način? Tako što su ovladali zakonom, odnosno nametuli svoj zakon tamo i šta još, nametnuli svoje zakonodavstvo. Zakon je jedno, nešto što već postoji i zakonodavstvo to je donošenje, način donošenja za zakona i usaglašavanje. Jeste li razumili, braći? Kako to vladaju čitavi islamskim svijetom? Lahko preko zakona. Samo da okrenemo stvar da mi shvatimo. Recimo, kada bi, kada bi mi uspjeli ubijediti Italijane, da ne uzmem uvijek Francuze, jel tako, za primjer. Kad bi uspjeli ubijediti i na neki način im nametnuti šerijat, šta bi mi, kako bi mi smatrali poslije toga Italiju, Austriju, kad bi tamo mi uspjeli nekako nametnuti šerijat? Kako bi mi gledali poslije toga na te zemlje? Mi bi vidjeli kao našim zemljama, je jel tako? jer tamo vlada Allahu zakon šarijet. Vidjeli bi ih kao našim zemljama. A ljude koji bi taj zakon o tako uspostavljali i sprovodili, šta, zašto bi ih mi držali? Za neke kafire, nevjernike, otpadnike ili šta bi to bilo? Naša braća. To bi bila naša braća, naša raja, ali tako, naši ljudi. I uvijek bi govorili da su to naši ljudi. Osjećali bi ih naši. E, jel sad shvatate kako se to radi? Tako oni imaju svoju raju. U čitavom islamskom svijetu imaju svoje ljude koji sprovode njihov zakon. Jesu sad razumiješ? I donose zakone na njihov način. Razmišljaju kako oni razmišljaju. Ponašaju se kako se oni ponašaju. Automatski oni su šta? Njihovi. I ovo nikako da se shvatimo mnogi kod nas ovo ne mogu nikak da razumiju. Ali tako? Nekako da smate da su ovo ljudi koji odrađaju, znači tuđi posao, ne odrađaju posao ummeta. I nije to cilj interes. Nego su u službi nekoga koji iz daljine, iz debele hladovine, kao ja odavde sad što vama govorim, o tako, iz debele hladovine sve to mirno, staloženo znaju da tamo ima njihov, njihovi ljudi koji to sve postavljaju onako kako će njima štimati njima odgovarati. E to je urađeno i to je ostvareno. A suđenje po Allahovom zakonu ili ne suđenje po Allahovom zakonu, da vas upoznam, braćo, tiče se same srži naše vjeri. Samog šehadeta La ilaha illallah. Pa mi kad kažemo la ilaha Allah, kažemo šta, nema drugog božanstva, nikome se ibadet ne čini osim Allahu. A zar nije od ibadeta Allahu da se sprovede njegovi propis? A zar nije od ostavljanja ibadeta Allahu ostavljati njegovi propis? Pa on je ilah. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala ovim svjedočenjom mi svjedočimo da je Allah gospodar, rab. Svjedočimo da je ilah, božanstvo da mu se robuje. Kako se Allahu robuje, sinoj ste čuli. Onako kako je on propisao, ne kako se tebi sviđa. Drugo, mi svjedočimo da je ona rab, gospodar. Kako, ga prizu, kako mu svjedočimo? I priznajemo njegovo gospodarstvo. I priznajemo da smo njegovi robovi, a onda njegov zakon stavimo u stranu i kažemo mi ćemo sve to ovdje ćemo se dogovoriti. Kako se to može pomiriti? Vidite da se tiče samog šehadeta. Kako se može nekome drugom poslije toga dati pravo da propisuje neke zakone ili nekoj skupini ljudi, a da taj ne bude da parira Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala propisuje jedan zakon, a mi imamo neku, jel tako, skupinu ljudi, drogeraša, pedera, muzičara, glumaca, futbalera koji kroje neke druge zakone, zar ovi ne pariraju Allahu i ne kontriraju nju? A mi kad svjedočimo la ilaha illallah, svjedočimo da Allah nema nikakvog nida. A tako? Nema nikakvog suparnika. A vidi ovdje ljudi pariraju. Ovi su šta? Allahu su suparnici. Pariraju Allah. Pa to svjedočimo. To svjedočimo, a vidi šta se događa. Znači, ovo udara pravo u naše svjedočenje. Ima veze, znači, sa rububijetom, ima veze sa uluhijetom. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala, on je hakim, hakim, hakim, el hakim, je tako? To je sve od njegovih imena zadire, znači, u tevhid imena i svojstava. I sve se to poruši i ništa se to ne shvati, je tako? i onda se pokušava sve to pomiriti. I još ima nekakvi, čuo sam, intelektualaca, sad nisam onaj, uspio da pogriješim. <laughs> Omaklo mi se. Inače, to ono uvijek kod nas No, Tako? Ima neki intelektualaca, to su oni učenjaci u lema, u, u lema bez premca, znate vi koji su? E to si. Učenjaci bez premca, jel sad znate ko je. E, da govori da nema nikakve spornosti između Allahovog subhanahu zakona i, i, i sekularizma. E to sve tama haman, sve u skladu, jel tako? A pogledajte mi, govorim od odara direktno u šehadet. Jel tako? E, kad smo to shvatili, onda, braću, je važno ako kažemo da je naš izbor islam, da taj islam, naučimo šta je suština tog islama. I može li taj islam bez Allahovog zakona? Tako? I vidite da ne može taj islam bez Allahovog zakona. Ne može. Vidite da je suština poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi sallam šta? Da dostavi zakon i da se on da se njemu pokoravamo u tom zakonu koji nam je dostavio i da njega u tom zakonu slijedimo. I ovo su neke prejasne stvari, ali zbog toga što se raširilo neznanje, tako, i najjasnije stvari se moraju potlačiti i stalno ponavljati. Ovaj subhanahu wa ta'ala zakon, on je dovoljan ljudima za sve njihove probleme. On je dovoljan ljudima za sve njihove probleme. Poslije Allahu subhanahu wa ta'ala zakona šarijata, ljudi nemaju potrebu ni za čim drugim. A šta je dokaz? U Allahovom zakonu je odgovor na sve probleme ljudi, na sve njihove sporove. U Allahovom zakonu je rješenje za sve sporove ljudi, sve što se, i sva pitanja koja su između njih. Šta je dokaz za to? Nazalna alejke l'kitabe tibijanan li kulli še. Mi smo ti objavili knjigu kao objašnjenje za svaku stvar tibjana li kulli šeji, wa hudan, wa rahmatan, kao uputu i kao milost wa gušra lil muslimin. I kao radosna vijest muslimanima. Vidite, Allah subhanahu wa ta'ala ovu knjigu i ovaj šarijat naziva hudan, uputom, wa rahmatan i milost, wa bušra i radosna vijest za muslimanima. A danas kad se spomene šarijat i Allahov zakon koji proizilazi iz Allahove knjige, mnogima se podigne kosa na glavu. Pa jesu ti od ovih muslimana koji, koji imaju ovo uputa, milost i radosna vijest, ili šta si ti? Šta se to dogodilo? Kako to da ne dočekuješ ovu Allahovu milost i uputu kao radosnu vijest? Svatate brzo. Da to je presjek našeg stanja i stanja ljudi koji su oko nas. A za sebe tvrdi da su muslimani, jel tako? Pa Allah spano ta'ala ovdje govori tibjanan li kulli šeji. Kao objašnjenje za svaku stvar, što je dokaz da je šerijat sve propisao. Sve što je ljudima potrebno, sve je propisano. El jeum ekmeltu lakum dinakum u atramta alaikum nijamati. U raditu lakum u islame dina. Danas sam vam vjeru savršio i svoju blagodat prema vama upotpunio. Zamislite, kad Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da je on nešto usavrši, kad je nešto kod Allaha savršeno, zamislite kako je to. Svatate, broći, što hoćete da vam kažem? Allah subhanahu wa ta'ala kao gospodar svih svjetova kaže da je ovu vjeru usavršio. Kad je nešto kod Allaha savršeno, zamislite kako je to. Nešto kod ljudi, na primjer, nešto kod ljudi može da izgleda savršen. A ono je puno promašaja i manjkavosti. Je tako? Nešto kod ljudi može da izgleda prekrasno i lijepo, ono je u suštini ružno. Ali kad nešto, za nešto Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je on lično to usavršio, zamislite kako je to savršeno. Zamislite savršenost toga. Kad on, gospoda svih svjetova, sveznajući, sveučnik kaže da je to usavršeno. A zatim je svoju blagodat prema muslimanima upotpunio, prema minima. Zamislite kakva je to potpuna blagodat koju Allah sano tala ističi kao blagodat. I on svjedoči da je njom svoj blagodat prema ovom umetu upotpunio. Zamislite koja je to blagodat? I kolika je to blagodat? I kakva je to savršena blagodat? za ovaj ummet. Kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je on tu savršen, tu blagodat prema ovom ummetu upotpunio. Čime upotpunio? Ovim šerijetom. Ovim šerijetom. To je neizmjerna blagodat. Međutim, mnogi ljudi se ovu blagodat napu, napustili i ostali. Pa je ovo dokaz da je ova vjera savršena. Znači da je u njoj rješenje za sva pitanja između ljudi. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول kaže Ibnu Qaim rahmehullahu ta'ala, ako se oko nečega različite, vratite to Allahu i njegovom poslaniku. Sallahu alaihi sallam. Kaže Ibnu Qaim ovde, ako se oko nečega različite. Ovo oko nečega znači, braćo, šta? Samo nekih stvari ili bilo čega. To znači bilo čega ovo je općenit izraz koji obuhvata apsolutno sve. Znači, oko bilo čega, šta god, kakvo god se pitanje između vas ispriječi, vratite to Allahu i poslaniku Salarisa. Kaže Ibn Qajim, ovo je dokaz da je u Kur'anu i sunnetu odgovor na sva pitanja. Jer da nije, ne bi Allah subhanahu wa rekao kad se raziđete, vratite to na Kur'an i sunnet. Kako bi rekao, vratite to na Kur'an i sunnet, a tamo nećete naći odgovor. Bil tako Allah subhanahu ta'ala govorio? Zašto je rekao, vratite to Allahu i poslaniku? Zato što je tamo sigurno od... odgovor. Svatate, ovo je dokaz da je ovaj šerijat znači riješio sva, sva pitanja. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ Oko čega god se vi raziđete, presuda o tome je kod Allaha. Oko čega god. Šta to znači da je Allah subhanahu tela o svemu presudu do, donio? Što god je ljudima po, potrebno. Međutim, ovo mora da se shvati onako kako je to objasnio Imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, u svom uh, tefsiru kaže, nije, ovdje se ne misli da je Kur'an sva pitanja pojedinačno pobro pobrojao, nego u Kur'anu i Sunnetu su sva opšta pravila na koje se može vratiti i na osnovu kojih se opšti pravila mogu riješiti svi problemi među, među ljudima. Svi problemi među ljudima. Dalje govori Ibn Khayyim rahmehullah ta'ala i ovdje ćemo se malo duže zadržati na njegovom govoru. A vi Allahu e, Allahovi robovi uz Allahovu pomoć osaborte. Ovo će, ovo će vam se uz Allahovu pomoć isplatiti. Kaže Ibn Qajim, rahimahullah ta'ala, poslanica Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je općenita u dva smisla. Ona je općenita tako što je poslana i ljudima i džinima općenito, svi. A nije nekom narodu po posebno. I ova poslanica je općenita u smislu da obuhvata sve probleme svih ljudi do sudnjeg dana na svim je mjestima i u svim vreme, vremenima. I onaj ko ne posvjedoči, braću, ovo dobro zapamtite, Subhanallah, kaže Ibn Qajim, onaj ko ne posvjedoči da je poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam općenito za sve ljude i da je su propisi sa kojima je došao općeniti i da su rješenje za sve probleme u svim vremenima, za... on takav nije posvjedočio i ne vjerio u njegovo poslanstvo. On još nema onaj šahadet wa ašhedu anna Muhammeden abduhu rasul. Jeste razumili, braća? Da posvjedočiš Muhammedu sallahu alaihi sallam njegovo poslanstvo, moraš vjerovati da je njegova poslanica općenita, obuhvatna. I da obuhvata sve probleme svih ljudi u svim vremenima do sudnjeg, do sudnjeg dana. Ko to nasvjedoči, on još nije posvjedočio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i priznao njegovo, njegovo poslanstvo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo poslanstvo dostavio i ova šarijet obja, objasnio detaljno, je tako? Kako mogu ljudi kako mogu ljudi, braćo, dobro, dobro se zamislite, kako je moguće da nekome naumpadne, da ovaj din ljudima nije dovoljan. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže, on svjedoči da ga usavršio. I on je kod njega kod Allaha savršen. Pa kaže da je on potpuna blagodat pa je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg poslanika i neće posle njega slat poslanstva. I odredio da ovaj zakon, savršeni zakon, bude zakon ljudima do sudnjeg dana. Kako Bože ljudima poslije toga naumpast da takav zakon ljudima nije do, dovoljen? A kamoli, kako može nekome naumpast da taj zakon ljudima ne treba nikako? Ne samo da nije dovoljen, i da traže rješenja u nekim drugim zakonima i da prepisuju od nekoga drugu, nego čak što više kaže, on nama ne treba nikako. Nije, ne, znači, ne služiš nam nikako, ni za kakav hajer, nego moramo taj hajer naći kod nekog drugog. I uz to takav, sa takvim srcem i sa takvim mislima koje kolaju po njegovom srcu, da opet ostane musliman. Kako? Onaj ko, ko pomisli da muslimanima treba, imaju potrebu za nečim još mimo Allahove knjige i suneta Allahog poslanika salavi. Mimo Allahovog zakona šarijata. ako neko pomisli da muslimanima treba još nešto mimo Allahovog zakona, takav tvrdi, bio svjestan toga jer ne bio, tvrdi da ljudima danas treba ponovo neki poslanika nije dovoljno poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Sad im treba još ponovo neki poslanik. Treba im ponovo neki šarijat. Na taj način, čak sa više ovi ne tvrde to, nego kažu ne treba nam poslanstvo nikako i ne treba nam, u tom slučaju šta to znači, ne treba nam Allah nikako, mi ćemo ovo sve, mi smo dovoljno pametni, tako, znani i učeni, tako, pa ćemo mi to sve riješiti bez Allaha subhanahu wa ta'ala. To je njihovo stanje, shvatate. Jer da imaju potrebu za Allahom, kako onda nemaju potrebu za njegovim zakonom koji on ciljano, da tako, poslanička misija 23 godine, Gibril stalno silazi sa objavom, Muhammed sallallahu alaihi sallam živ po zemlji hoda, da tako, gladan, žedan, razne situacije opasnosti, sve to preživljava radi čega? Da bi neko došao i rekao to nama ne treba. I usto opet on musliman. Sve tad? E ako je naš izbor islam, Sve kako je povezano sa temom. Ako je naš izbor islam, onda islam treba da bude jak. A izvori snage, rekli smo koji su a ti izvori ne mogu se sačuvati, ne mogu opstati bez čega, rekli smo. Tako. Treba li šta sad? Evo ga, objasnili da je to sve što nam treba. Nama ne treba novi poslanik. Niti nam treba neko da nam izmišlja nešto novo. Nama treba samo neko da nam Allahove ajete čita, da nas njima poduči, da nas podoči sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem to što treba ništa nama drugo ne treba sve je napisano propisano samo da mi naučimo a tako da pročitamo i da sprovedemo i sva rješenja rješenja svih problema tu ćemo tu naći pogledajte koliko su ashabi ridvanullahi alejhim vjerovali u savršenost Allahove subhanahu wa ta'ala poslanice. Kad su išli u davu, išli su samo sa čim? Sa Kur'anom. Samo sa... I kaže, ovo je poslanica. Ovim nas je, poslije Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, ovim nas je zadužio i on emanet nam ostavio Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, da vam prenesemo. Ovo, Kur'an. Ništa drugo. Čak se spominje da je Omer radijallahu an odvraćao ljude od haditha Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam da se ne bi time zabavili i da im ne bi skrenulo to pažnju od Kur'ana. Od Kur'ana. Allahu akbar. Tu su svi odgovorni. A pogledaj danas koliko se priča, priča da bi se spomenuo ajet, tako, ili neki hadith, drugog govora koliko je potrebno. Ha? To se upućuje na nešto. Na daljinu, udaljenost ljudi od Kur'ana, na daljinu od Allahove vjere, koliko je uvoda potrebno da bi na kraju i neki kuranski ajet lego i razumio se kako treba. A oni su se ograničavali samo na to. Na Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu. Čak spominju djeca, kaže, slušali smo neki ders, kaže, babo, ovaj da je u ovom desu spomenu samo jedan ajet. Fattakullahi mestatatam. Samo taj ajet spomenu. U čitavom dersu. Tako kaže, e, moramo shvatiti, znači, suštinu ovog dina, šta je garancija naše snage, kako ćemo mi svoju snagu povratiti. Šta nam snagu oduzima, šta je uzrok naših razilaženja, gdje nas neprijatelji tuku i to je jasno vidljivo, ali tako, kroz njihovu politiku, evo, oni se ne stide. Oni javno to govori. Kažu, evo, sad ćemo mi priznat novu vladu u Egiptu i svim arapskim državama, ove nove tagute, mi ćemo njih priznat, ali uz neke uslove. Najvažniji uslov jeste, šta? Da ne vladaju šarijetom. Kako su oštrovom, je li tako? Odmah udaraju šarijetom. Pa tako? da se ne vara, da ne bude šerijat čak ni jedan od izvora zakonodavstva. A čak i kad bi to bio, to bi opet bio tagut. Jer je to učiti širk da uz Allahov zakon još nešto bude kao izvor zakonodavstva. S jedne strane i s druge strane kaže da nam i dalje potpišete da će nam sve dugove jeste li do sada opet? I dalje da nastavimo mi slobodno pljačko. Ko to pristane, mi ga priznajemo tako da ne vlada Allahovim zakonom i da pristane da nam i dalje plaća džiziju. Tako. Da ga i dalje mi pljačkamo. Eto, to je nešto u čemu se mi moramo orijentisati, braćo. Ovo mi moramo prihvatiti, znači kao izazov. I oko ovih stvari se moramo moramo orijentisati. I onda ovaj govor, sav ovaj govor, ja sam djelimično znači, spomnio govor Ibnu Kajima, onda i tu pomiješao sa nekim svojim komentarima, a sve to skupa nije toliko važno za Allahovu pomoć. Vi znate da se mi koristimo e, znanjem učenjaka i nije nam ga haram iskoristavati. Zatim je Ibn Qajim sav ovaj govor završio ovim ajetima koji smo s početka napomenuli, jel tako? Evo lem jeksihim enna enzalna alejke al kitabe yuzla alejim inne fi zalike la rahmetan wa zikra zar nima nije dovoljno da smo ti objavili knjigu, vidi, zar im nije dovoljno? Allah, kako to jasno zvuči, a? Zar njima nije dovoljno da ti objavljujem knjigu koja im se čita? Zaista je u tome milost. Allahu akbar, pogledaj, milost. Milost. Vodikra i opomena. Milost i opomena lil mu'minin. Mu'minima, milost i opomena, podsjetnik. A nije milost i opomena onome ko, ko se naježi, kad se spomene Allahov zakon, šarijet, tako. Ja i onas u kad džaetkom me uvijevatom er rabbikom. O ljudi, došla vam je opomena, vaz, opomena od vašeg gospodara. Vašifa ulima fi sudur i lijek za ono što je u prsima. E to vam je došlo od vašeg gospodara. Vidiš šta je ovaj šerijat? Ovaj šerijat je rahmet, huden, milost, uputa, zikra. Ovaj šerijat je zikra, opomena. Ovaj šerijat je šifa ali limafis sudur. Lijek za ono što je prsno. E to je opis ovog, ovog šerijata. hudan vo rahmatan lil mu'minin. I tako dalje. Znači to je ovaj šerijat. To je ovaj izvor naše snage, To je ono što će nas Allah subhanahu wa ta'ala približiti. Pa ćemo Allahovom snagom postati jaki. To je ono što će nas ujediniti. To je ono što će nas od šeitana i od strasti naših zaštititi. To je ono što će nas učiniti jakim i snažnim. To je naš jedini put. To je jedini izlaz. To je naš din. I to mora biti naš izbor. To mora biti naš izbor. Zašto? Ovaj šerijan je zaštitio pet najvećih vrijednosti među ljudima. Ovaj šerijat je zaštitio svojim propisima pet najvećih vrijednosti među ljudima. Koje su vrijednosti? Din. Allahov zakon je zaštitio di, vjeru. Svojim propisima Allahov zakon je zaštitio razum. Je tako? Nisam pogriješio u išaratu. Razum. Zatim Allahov zakon je zaštitio život. Allahov zakon štiti i netak. I Allahov zakon štiti porijeklo i čast tako? Kada bi ljudi prihvatili ovu Allahu subhanahu wa ta'ala milost i ovu uput i ovu opomenu i ovaj lijek koji Allah subhanahu wa ta'ala nudi bili bi zaštićene je tako, bila bi zaštićena njihova vjera njihov život njihov razum njihov imetak njihova čast, njihovo porijeklo sve to bilo zaštićen. Onaj ko ostvari to, ostvari šerijat, ostvari će zaštitu ovih stvari. Zašto je Allahov zakon milost? Zato što dolazi vraćo od Erhamur Rahimi, od najmilostivije. Allah subhanahu wa ta'ala, šta je njegovo svojstvo? Od njegovih svojstva je da je on Erhamur Rahimi. Od njegovih svojstava je da je on Erhamur Rahimi. Pa kakav će njegov zakon biti? Milost. Allahovo svojstvo je da je on hajrul, hajrul rahimi, najbolji od milosti. Pa od Allahovi svojstvo je da on ahkemul hakimi, najmudriji od svih udarca, najbolji zakonodavac. Ahkemul hakim. On, njegovo svojstvo je da on hajrul hakimin. Kakav će zakon biti onog koji je najbolji sudija, Kako će njegov zakon biti? Subhanallah, najpravedni. Svatate? Znači, Allahov zakon proizilazi iz njegovih savršenih svojstava. Proizilazi iz njegovih savršenih svojstava. On je el-alimul hakim. Onaj koji savršeno sve zna i savršeno mudar. Kakav će njegov zakon biti? kakav će njegov zakon biti? On je, vallahu yakdi bil haq, on sudi po istini. On pravedno sudi, on sudi istinito. Velladine jedu'une min dunihi la jakadu'une bi šeji. A oni kojima se oni obraćaju mimo njega, ni po čem neće suditi. On ni po čem ne sudi. A Allah subhanahu wa ta'ala yakdi bil haq, On po istini sudi. Pa kakav će njegov zakon biti? Zatim, huve je al haqa wa huve khayrul fasirin. On govori istinu. Allah subhanahu wa ta'ala priča istinu. I šta još? Wa huve khayrul fasirin. I on najbolje raščlanjuje stvari. Najbolje razdvaja stvari. tako? Najbolji fasol pravi. Sve raščlanjeno i pojedinačno, podvojeno, spominje. To su svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. On je alimun bi zati sudur. On zna šta je u dubini prsa. Kakav će njegov zakon biti? Ja'lamu ha'inatel a'juni wa ma tuhfi sudur. On zna skrivene poglede. One ukradene poglede. E to on zna. Ono što ukrade, da niko ne primijeti. E to on zna. Wahu alimu bi dati sudur i on zna šta je u prsima. Sasvim, sve što god je u prsima on zna. Pa kakav će njegov zakon, braćo, biti? Kakav će njegov zakon biti? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُسُ بِهِ نَفْسُ Mi smo čovjeka stvorili i mi znamo šta mu njegova duša šapće. Mi znamo njegove vesvese. Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno sve zna. Ma tu vesu su bihi nefsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli l-varid. I mi smo mu bliži od njegove žile kusavice. Kakav će njegov zakon biti? ولا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ovaj Kur'an upućuje ono, na ono što je najispravnije. Pa kakvi će biti onda drugi zakon koji se izmisli? Čemu će voditi? Zaista ovaj Kur'an upućuje na ono što je najispravnije. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ovaj šarijat. أومن كان ميتا فحيينه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس زريست يوناي كوي يبيو مرتب بس مغا وجيبل فمدال السيطلو بيدي دالم السيطلو da sa njim ide među ljudima. Šta je ovo svjetlo? Šta je ovo svjetlo? Što će da ide među ljudima? Kako će među ljudima uspostaviti svjetlo? Šta je ovo? Kaj, šta je ovaj život? Šta je ova smrt? Ovaj život je šarijat. Ova knjiga je Allahova, to je život. Ovo svjetlo, to je Allahov zakon da vidi kako kaže doslovno jemši bihi fin nas, da sa njim ide među ljudima. Kako to da ide među ljudima? Da među ljudima rješava njihove probleme, da daje odgovore na njihove tegove, pitanja, da im olakša, da im riješi. Svatate, braći, kemem meseluhu fir zuluma. Zar je ovaj isti kao onaj koji je u tminama? Lej se bi hariđi minha, iz kojih ne može nikako da izađe. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نعم 一斯兰，伊斯